kun kelib ummat dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar biz jihad qilamiz shahid bo'lamiz qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar ustozimiz Shahid Muhammad Tohir Faruqning iymonlashuv darsiga marhamat. Bugun jang qilmasa, ertaga qilar. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Urfonlik mevasin shu avlod ko'rar.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 kufrda o'zini kufrda tez-tez harakat qilyapgan va ana shu kufriga mag'rurlanayotgan kofirlar sizni xafa qilmasin. Siz ularning bu qilyapkan mana bunday o'zlarini katta ko'rsatib, o'zlarini kuchli ko'rsatayotganligi sizni mahzun qilmasin, xafa qilmasin, g'amgin qilmasin. Ular bunchalar o'zlarining imkoniyatlari bilan, bunchalar kufrlari bilan Alloh taolaga biror bir narsada hargiz zarar yetkazish olmaydi. Ya'ni Allohning mulkini kamaytirib qo'yish olmaydi. Ya'ni sizni diningizni mag'lub qilish olmaydi. Alloh ularni shu maqsadda hayotda mana shunday imkoniyatlarni berdi ki ularni oxiratdagi nasibalardan mahrum qilishlik uchun. Shuning uchun ularga imkoniyat berdi dunyoda. Dunyoviy imkoniyat berdi. Maqsad nima? Ular uchun oxiratda biror bir nasiba, jannatdan, savobdan biror bir nasiba bo'lmasligini Alloh taolo iroda qildi. Va ular uchun buyuk azobni Alloh taolo tayyorlab qo'ydi. Dunyoda ular ko'p imkoniyatlarga ega bo'lishi mumkin. Askari ko'p bo'lishi mumkin, quroli ko'p bo'lishi mumkin, dollari ko'p bo'lishi mumkin. Lekin bularni nimaga berildi? Alloh taolo aytayapti. Ularni oxiratdagi nasibalardan mahrum qilishlik uchun dunyoda berdik buni. Ularni Alloh yaxshi ko'rgandan emas. Alloh ular uchun buyuk azobni ixtiyor qildi. Va albatta iymonni o'rniga kufrni sotib olyapkan kofirlar uchun Alloh taolay aytayaptiki, ular Allohga biror bir narsa zarar yetkazish olmaydi. Ya'ni Allohning diniga biror bir narsa zarar yetkazish olmaydi. Mu'min musulmonlarga biror bir zarar yetkazish olmaydi. Va albatta ular uchun alamlantiruvchi azob Alloh taolo tomonidan va'da qilindi. Mana bu islomning ashaddiy dushmanlariga va'da bu. Ular har davrda bo'lsin. Har zamonda, har makonda, har xil ism bilan bo'lsin. Kommunistlar bo'lsin, demokratlar bo'lsin, butparastlar bo'lsin, millatchi, vatanparastlar bo'lsin, alamlantiruvchi azob Alloh taolo tomonidan va'da qilindi. Albatta mana bu Rabbimizin kalomidagi oyatlar. Biz bunga iymon keltirganmiz. Zalikal kitabu la raybe fih. Bu kitobda shak shubha yo'q Alloh taolo tomonidan ekanligiga. Hudallil muttaqin. Muttaqilar uchun hidoyat. Allohdan qo'rqadigan muttaqilar uchun bu so'zlar ta'sir qiladi. Mana bu oyatlarni ular ma'nolariga yetadi. Ular mana bu oyatlarga amal qiladi. Muttaqi bo'lmaganlarga Qur'on ta'sir qilmaydi. Muttaqi bo'lmaganlarga Alloh taoloning so'zi ta'sir qilmaydi. Ular Qur'onga amal qilmaydi. Qur'on qachon ta'sir qiladi? Qur'onga qachon kishi amal qiladi? Unda taqvo bo'lsa. Taqvosi yo'q odamga Qur'on ta'sir qilmaydi. Bu hidoyat yo'li bu. Muttakiler uchun bu. Va biz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning siyratlarini, u kishini hayotlarini yodimizga oldik. Demak, Abu Jahl ham yo'q qilib yoraman deb chiqqan edi. Va Abu Jahldan ilgari Fir'aun Undan oldin Namrud. Undan bundan tashqari taşkarı Adu Samud. bu qavmlar ham Allohning dinini yo'q qilishlik uchun o'zlarga yuborilgan payg'ambarlarni yo'q qilishlik uchun hammalari butun imkoniyatlar bilan kurashgan edi. Nima bo'ldi ularning oqibati? Ularni Alloh taolo hammalarini halok qilib tashlamadimi? Tashladi. Qiyomat kunigacha keladigan har qanday fir'avn namolar, Namrud namolar, Abu Jahl namolar, Abu Lahab namolar ularning ham qismati ana shunday bo'ladi. Ular Alloh taoloni ojiz qilisha olmaydi. Chunki Allohning bu haq va'dalari bu. Wala tahinu wala tahzanu va antumul a'lawna in kuntum mu'minin. Sizlar dushmanlaringizni qarsda suslik qilmaylar. Agar dushmanlaringiz bilan urushayotgan bo'lsalaringiz, ularni qarsda suslik qilmaylar. Va g'amgin bo'lmaylar. Albatta sizlar oliy g'olibdirsizlar agar haqiqiy mu'min bo'lsalaringiz. Shart haqiqiy mu'min bo'lishlik. Amerika shu kunga qadar va uning ham kasblari musulmonlarni faqat so'yib kelyapgandi. Musulmonlarni so'yib, musulmonlarni nomusiga tajovuz qilib, musulmonlarni barcha islomiy insoniy haqqi huquqlarini oyoq osti qilib, ular ega bo'lgan yer osti, yer usti boyliklarini tashib ketib edi. Musulmonlarni qiblasini bosib olgan edi. Musulmonlarni barcha muqaddasotlarni oyoq osti qilgan edi. Hatto bu bo'layotgan zulmlarga gapirishlik haqqini ham musulmonlardan olib qo'ygan edi. Ya'ni men seni so'yaman, men seni tajovuz qilaman, men seni muqaddasotlaringni bosib olaman, yer osti, yer usti mulklaringni olib ketaman, sen jim turishing kerak deganini. Agar kimda kim ovozini baland qiladigan bo'lsa, terrorist deyapgan edi. Suyilayotgan qo'y loqal tipirchilashlikdan ham mahrum edi. Bular o'ylagandiki, Chingizxonni singarini biz musulmonlarni suya olamiz deyshgan edi. Yo'q. O davrlar o'tdi. Ummat alhamdulillahi robbil alamin qalbidan vahn ko'tarildi. Vahn nima edi? Dunyoni yaxshi ko'rishlik, o'limdan qo'rqishlik. Yo'q, bugun biz shahodatni yaxshi ko'ramiz. Shuning uchun bu tog'larda yuramiz. Dunyoni istabmas. Dunyoni istagan bu tog'larga, adirlarga chiqmaydi bu. Jannatni izlaganlar Robbisini rozi qilaman deganlar yurgan bu yerda. Bularni Chingizxonni, kofir ayolni, musulmonlarni so'ygandek suyi bo'lmaydi bularni. Alhamdulillah ummetinin rijollari bor. Va bu rijollar dushmanga hargiz taslim bo'lmaydi. Bu rijollar ikkita yo'li bor. Yo g'ozi bo'ladi, yo shahidlik bo'ladi. Uchinchisi yo'q. Kufrga taslim bo'lish yo'q. Mana buni Alloh subhanahu va taolo rijollar deb ataydi. Ha, 100 yil biz kufrga jizya berib yashadik. Ha, biz 100 yil nomuslarimiz oyoq osti bo'ldi. Ulamolarimiz qatl bo'ldi, masjidlarimiz to'ng'iz xonayi sharobxonaga aylantirildi. Biz jim turgandik, endi jim turmaymiz biz. Bizga Muhammad alayhisolatu vasallam bunaqa tarbiya bergani yo'q. Salahiddin Ayyubiyni qabriga oyog'ini qo'ygan Masihiyni so'zini unutmaymiz biz. Ey Salahiddin biz qaytib keldik. Muhammad o'zidan keyin faqat xotinlarni qoldirdi deganda. Yo'q, Muhammad alayhisalomni haqiqiy rijol ummatlari bor. Haqiqiy erkak ummatlari bor inshaalloh. Ey kofirlar, biz ham tezda qaytamiz. Haybar, haybar ya Yahud! جيش محمد سوف يعود Ey Yahudiler, Haybar kunini unutmanglar. Muhammad alayhisalomning lashkarlari qaytib keladi yaqinda. <clears throat> Albatta mana bu o'zgarishlar islomning manfaatiga inshaalloh. Saflar pok bo'lyapti. Safimiz pok bo'lsa, urushimiz oson bo'ladi. Alloh taoladan so'raymizki, o'zining hikmatlaridan bittasi koziblarni sodiqlardan tashqariga chiqarib yuborishlik kerak edi. Alloh taolo islom ummatini orasidagi koziblarni o'zi chiqarib yuborsin. Albatta mana bu bo'layotgan voqealar islom ummatiga bashorat birodarlar. Albatta arab mujohidlardan bittasi o'zini tushida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ko'rgan ekan. Rasululloh sollallohu alayhi islom ummatini zafar vaqti yaqin degan ekanlar. Endi islom zafari, islom ummatini zafari boshlandi, kufrning mag'lubiyati boshlandi deb bir necha kun oldin xabar bo'lgan ekan. Inshaalloh bu kunlar yaqin birodarlar. Biz buning uchun bilimimizi mahkam bog'laylik. Himmat bilimimizi mahkam bog'laylik. Masala Amerika'ya Amerika ham ki bu jang tezda tugamaydi derdi. o'zi ham biladi. Afg'onistonga Amerikadan oldin ingliz hujum qilib ko'rgan. Rus ham hujum qilib ko'rgan. Afg'oniston ruslar uchun qabriston bo'lgan edi. Inglizlar uchun ham qabriston bo'lgan edi. Inshaalloh NATO bloki uchun ham qabriston bo'ladi. Bunga shak shubhamiz bo'lmaslik kerak. Bunga shak shubhamiz bo'lmaslik kerak. Chunki Alloh biz bilan birga. Alloh biz bilan birga. Agar biz Robbimizga bo'lgan iymonimizga sodiq tursak, bu Alloh taoloning ilohiy qonuni kichkina-kichkina guruhlarni o'zini izni bilan katta-katta guruhlarni ustidan g'olib qilgan zot. Aytib o'tdik, Badrda 1000 kishi edi. 1000 kishi edi. Mushriklar 1000 kishi qurollangan holatda raqqosalari bilan, sharoblari bilan va suyib yeydigan tuyalari bilan chiqishgan ediki, biz boramiz. Islomni tak tomiri bilan sug'urib tashlaymizda, Badrda bazm qilib kelamiz deishgan edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 310 kishi bilan chiqqandilar. Qo'llardagi qurollar ham sanoqli edi. Mingan markablari ham sanoqli edi. Faqat Robbilariga duo qilardilar. Allohga shunday yolbordilarki, "Ey Alloh, agar sen bu jamoatni bugun qo'llab-quvvatlamasang, bularni agar mag'lub qiladigan bo'lsang, senga ibodat qilinmaydi yer yuzida" dedilar. Ya'ni senga xolis ibodat qiladigan kishilar qolmaydi dedilar. Duolari shunchalar ko'p bo'ldi. Shunda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu aytdilarki, "Ya Rasululloh, eng oxirgi duoni qildingiz, albatta Robbingiz sizni noumid qaytarmaydi" dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir mizg'ish ilg'adi. Bir ko'zlari ketdi-da, va Abu Bakrga aytdilarki, "Ya Abu Bakr, xursand bo'lingki, Jibril boshchiligida mingta malaika qurollangan holatda jang maydoniga tushdi" dedilar. Jibril boshchiligida mingta qurollangan malaikalar sahobalar bilan bir safda turib urishdi. Sahobalar o'zlari rivoyat qilishadiki, jang maydonida mushriklarni quvlab ketar edik, hali qilichimiz yetib bormasdan turib ularni boshi uchib ketar edi. Va jasadlar yonar edi. Chunki malaikalar o'tlik qilich bilan urushgan edi. Faqatgina qatl qilishda emas, hatto asir olishlikda hamlar ishtirok qilishdi. Ahdimizda vafo qiladigan bo'lsak, inshaalloh Robbimizning madadi biz bilan birga. Jibril amin 600 ta qanoti bor. Haligacha bitta qanotidan ish 599 ta qanoti turgan hali. Har qavmlarni xaloq qilib yuborgan bo'lsa, shu bitta qanoti bilan xaloq degan. va albatta g'alabani maloikalar olib kelmaydi. Faqat bashorat uchun. Alloh taolay aytadiki, sizlarni xursand qilishlik uchun biz maloyikalarni yubordik. Qalbingizni xotirjam qilishlik uchun. Va albatta biz maloyikalarga suyanmaymiz. Tavakkulimiz Jibrilga emas. Mikoilga emas. Isrofil azozilga emas. Robbimizga. Maloikalarning Robbisiga. Albatta bu Badr kuni edi. Xandaq g'azvasini ham bir yodimizga olaylik. Hijratning 5-yilida Xandaq g'azvasi bo'ldi. Barcha mushriklar, Makka mushriklari va atrofdagi qaboyillar bu kunni Ahzob kuni ham deb ataladi. Bular ham shu maqsadda to'planishdiki, Madinadagi musulmonlarni yo'q qilib yuborishlik uchun. Bu bo'sh ishlatayotgan so'z bu yangilik emas. Terroristlarni yo'q qilib tashlayman deb. Bu gapni Abu Lahab, Abu Jahllar va ulardan keyin Xandaq g'azvasida Abu Sufyonlar ishlatgan edi. Abu Sufyon juda katta qo'shin bilan kelgan edi. Hijratli 5 yilda bo'lgan edi. Va shunchalar katta qo'shin bilan o'rab olingan ediki, Salmoni Forsiyning maslahatlari bilan Madina atrofini xandaq kavlab qo'yishgan. Shuning uchun Xandaq g'azvasi deb ataladi. Shunchalar shiddatli imtihon musulmonlarni boshiga keldi. Va <clears throat> munofiqlar mana bu Xandaq kuni o'zlarining asli basharalarini ko'rsatishdi. Xandaq qolaymiz deilsa, E, bu qanaqasiga haq payg'ambar xandaq bilan o'zini himoyalaydi deydi. Ishtirok qilishmadi xandaqni kavlashlikda. Bu ham siz va bizlarga bir tarbiya. Umumiy jamoat ishlarida o'zini chekkaga tortayotgan kishilar munofiqlarning sunnatini bajarayotgan bular. Xandaq kavlash bo'lsin, boshqasi bo'lsin. Munofiqlar ishtirok qilishmadi. Shunda shiddat keldiki, qo'rquv shunchalar keldiki, hojatlarga bora olmay qolishdi musulmonlar. Shunchalar sovuq. Taom yo'q. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir toshni maydalab turib, bolta bilan bir urganlarda bir bo'laga uchib tushdi toshni. Aytdilarki, Alloh taolam menga Kisroning mulkini va'da qildi dedilar. Menga ber dedilar. Ikkinchi boltani urgan vaqtlarda ikkinchi bir bo'lagi uchib tushdi. Menga Rumni mulkini ham Alloh taolob berdi dedilar. Mu'minlar buni tasdiqlashdi. Munofiqlar aytdiki, biz hojatimizga bora olmay turibmiz, bu bizga Kisroyu Qaysarning mulkini va'da qilyapti deydi. Lekin mu'minlar tasdiqlashdi. Bu hikmatlar nima uchun kerak edi? Mu'minlarni munofiqlardan ajratishlik uchun. Va mana bu g'azvadan so'ng, mana bu imtihondan so'ng Alloh subhanahu va taolo mu'minlarga juda katta va'dani berdi. O'zi tarafidan mu'minlarga ko'rinmagan lashkarlar bilan ularni halok qilib tashladi. Ularni mag'lub qilib tashladi. Abu Sufyon tuyasiga minib Makka ga qochib ketdi. Katta dabdabalar bilan chiqishgan edi ular. Va Alloh subhanahu va taolo mana bu Xandaq g'azvasidan so'ng ularga juda katta va'dalarni berdi. Birinchi bu Xandaq g'azvasidan keyin Xaybarni Alloh taolo ularga g'animat qilib berdi. Va qiyomat kunigacha musulmonlar yer yuzini bosib olishligini Alloh taolo shu kuni va'dasini berdi. Agar bugun NATO butun kufr millatlari islomni qarshisiga jamlangan bo'lsa, bu ham g'arib narsa emas, ajablanarli narsa emas. Yavmul ahzabdur. yavmul khandaqdur. Lekin bu mu'minlar uchun g'alaba bu. Mag'lubiyat emas. Munofiqlar uchun mag'lubiyat. Inshaalloh mana bu imtihonlardan Robbimizdan so'raymizki, bizlarni hammamizni salomat olib chiqsin. Bizlarni munofiqlardan qilib qo'ymasin, birodarlar. Chunki nifoq Makkada nifoq bo'lgan emas. Makkada 13 yillik tavhidga bo'lgan da'vatda munofiqlik bo'lgan emas. Madinada bo'lgan. Nimaga? Madinada turli-turli imtihonlar kelgan. Hukumat qurilingan, kimdir qo'mondan bo'lgan, kimdir rahbar bo'lgan, g'animatlar tushgan, mag'lubiyatlar kelgan, iymoni zaif bo'lgan yo iymonida nifoq bo'lgan kishilar mana bu yerda ajralib qolgan. uchun Alloh taolodan Ko'p duo qilaylikki bizlarni nifoqdan o'zi asrasin. Kufr bilan birga nifoqdan o'zi bizlarni asrasin. Va yana bir eslatmam shuki birodarlar, xoh xursandchilik xabari bo'lsin, xoh odamlarni xafa qiladigan xabarlar bo'lsin, to tekshirmasdan uni tarqatib yubormadi. Muxobirlarda tez-tez shunaqa xabarlar tarqab ketyapti. Falon bo'pti, fiston bo'pti. Xoh xursandchilik bo'lsin, xoh odamlarni xafa qiladigan. Tekshirmasdan Ya'ni tekşirişlik vazifasi bu türgen turgan mas'ullarning vazifasi. Chunki munofiqlarning alomatdan bittasi xush xabar, noxush xabarni tekshirmasdan odamdan ichida yoyib yuboradi. Bu hatarlik sifat bu. Bundan ko'p parhez qilaylik. Allohdan taqvo qilaylikki, bizlarni mana shu imtihonlarda o'zi yiqitib qo'ymasin. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم الله سبحانه وتعالى رب o'zlarini robbilariga bergan لنا ووعد لنا arzimas matoga sotayotgan kishilar ular uchun oxiratda biror bir nasiba yo'qdir dedi. Ahdini arzimas dunyo matosiga almashtirayotgan va'dasini, bergan va'dasini ustidan chiqmayotgan kishilar uchun Alloh taolo aytayaptiki, ular uchun oxiratda biror bir nasiba yo'q. Ular uchun jannat yo'q. Va Alloh taolo qiyomat kunida ular bilan gaplashmaydi. ularga qaramaydi va ularni gunohlaridan poklamaydi va ular uchun alamlantiruvchi azob bordir dedi Alloh subhanahu va taolo. Ya'ni ahd bu Robbimizga beryapmiz. Va albatta bu ahdni sotadigan kishilar bor. Nima uchun sotadi? Dunyo matosi uchun, arzimas matosi uchun sotadi. Keyin mana seni men bitta ministerlik beraman, vazir bo'lasan deydi. Sotadi ketadi. Falon viloyatga hokim qilib qo'yaman, sotadi ketadi. Mana bular uchun mana bu va'id va'da bo'lyapti. Nima? Ular uchun qiyomatda nasiba yo'q. Jannatni umid qilmasin ular. Ahdini arzimas mato uchun sotayotganlar jannatni umid qilmasin. Ular uchun Alloh taolo aytayaptiki, ular uchun oxiratda nasiba yo'q. Nasiba yo'q. Ular bilan Alloh taolo qiyomat kuni gaplashmaydi. Ularga boqib ham qo'ymaydi qarab va ularni gunohlardan poklamaydi. Va ular uchun alamlantiruvchi azob bor. Jahannamdagi alamlantiruvchi azob bor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat bo'lgan bir hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, Alloh subhanahu va taolo qiyomat kuni 3 toifa odamga qaramaydi dedilar. U bilan gaplashmaydi. Uni gunohlardan poklamaydi va uning uchun alamlantiruvchi azob bor dedilar. Birinchi kishi, birinchi toifa shunday kishiki, unga Alloh taolo bir quduqni ato qilgan. Bir qudug'i bor, suv chiqarib bergan Alloh taolo. Odamlar kelib shu suvdan so'rasa, suvni bermaydi. Suvni ulardan qaytaradi, man qiladi. suvni suv sirab kelgan odamlarga bermaydi. Buning uchun ana shu va'da bor. Ikkinchi o'zini molini yolg'on qasam bilan o'tkazadi. Men mana shuni dedi 10 lakka sotib oldim, senga 11 lakka sotaman dedi. Afg'oniston hisob bilan laklab aytadigan bo'lsak, o'zi 9 lakka olgan, lekin 10 lakka sotib oldim dedi. Yolg'on qasam ichadi. uni sotib oluvchi odam ishonadida, sotib olib ketadi. Bu odam uchun ham mana bu va'da bor. 3 chi bir imomga bay'at qilgan, dunyo uchun bay'at qilgan. Niyati dunyo edi. Dunyoni biror bir matosdan olib turardi imomdan. Shu dunyosini qiyib qo'ysa, kesib qo'ysa, unga vafo qilmaydi. Dunyosini berib tursa vafo qiladi. Mana bu odam uchun ham Alloh taolo qiyomat kuni gaplashmaydi u bilan. Unga qaramaydi va uni gunohlardan poklamaydi va uning uchun alamlantiruvchi azob bor. Ya'ni ahd va'dalarni buzayotganlarga bu. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizni ahdiga vafo qiladiganlardan qilsin. Chunki innal ahda kana mas'ula. Albatta ahd haqida qiyomat kuni biz so'ralamiz. Alloh shohid bo'lib turibdi hozir bizning hamma so'zlarimizga. Robbimizga ahd topshiryapmizki, jihad yo'lini totir tirgakanmiz davom ettiramiz deyapmiz. Dushmanga taslim bo'lmaymiz deyapmiz. Kufrdan qo'rqmaymiz deyapmiz. Mana bular hammasi ahd birodarlar. Inshaalloh so'ralamiz. <clears throat> Inshaalloh birodarlarda mana alhamdulillah mana shu bir muddatda juda katta maqtamayman chunki qo'rqamanki maqtab qo'ysak birodarlarni amaliga zarar yetadi. Lekin inshaalloh duo qilamizki Alloh rozi bo'lsin. Chunki mana bu bo'lgan imtihon orqasidan katta xursandchiliklar kelyapti. Albatta kelajakda ham Alloh taolodan umid shunday orzu qilamizki, umid qilamizki, katta-katta futuhotlarni islom ummatiga bersin. Albatta biz tanlagan yo'l bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yo'llari va inshaalloh bu yo'lda agar haqiqiy mu'min bo'ladigan bo'lsak, inshaalloh g'alaba Allohning izni bilan siz va bizni ulushimiz bo'ladi. Albatta jihad jannatning darvozalaridan bir darvoza. Alloh taolo bu jihad bilan g'am, anduh, tashvish ko'taradi. Bir kun kelar bahor, ochilar gullar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar bir kun kelar bahor ovchilar gullar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar malomatga mahkum jihad qilsa kim keyin bilan haq kim kimlar majnunlar malomatga shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib, Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. biz jihad qilamiz shahid bo'lamiz qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar